նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը, արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարն ընդունել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին։ ԵԱՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի շրջանի հարավային ուղությամբ։ Այսօր Արցախի գյուղնախարարը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ներկայացրել 2017 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում կատարված աշխատանքները։ Մեկնարկել են Արցախը Հայաստանին կապող երրորդ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Կիպրոսի նախագահը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլ ընտրանք չի տեսնում։ Արցախի նախագահը ցավակցական հերագիր է հղել Էդվարդ Ղուկասյանի ընտանիքին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 7-ին ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպարշիկին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Դեսպան Անջեյ Կասպարշիկին ընդունել են նաեւ արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը, պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունն այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Հադրութի շրջանի հարավային ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ ԵԱՀԿ առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ներկայացրել 2017 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում կատարված աշխատանքները, ինչպես նաեւ պատմել է գյուղատնտեսության զարգացման նոր ռազմավարության մասին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Ընդհանուր առմամբ 2017 թվականը գյուղատնտեսության համար բարեհաջող տարի էր, նախարարը ցուցանիշներ է ներկայացնում։ Համախառն արտադրանքը գյուղատնտեսության եւ լուսաբուծության եւ անասնաբուծության կազմել է 76.2 միլիարդ դրամ, աճը կազմել է 7.8%, որի մեջ լուսաբուծության բաժինը եղել է 51%, իսկ անասնաբուծությանը 49%։ Չնայած արձանագրված դրական ցուցանիշներին եղել են նաև ծրտահարության եւ կարկտահարության դեպքեր, ընդ որում ծրտահարությունը եղել է միայն ծխախոտի բերքի մասով, վնասվել է շուրջ 670 տոննա բերք։ Ժիրար Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ վնասը փոխհատուցվել է ծխախոտագործներին պետական աջակցություն տրամադրվել է յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամ ծրտահարված բերքի դիմաց 30 դրամ իսկ արտահարության մասով քանի առվամբ 160 միլիոն դրամ պետական աջակցություն է ցուցաբերվել խաղողագործներին հիմնականում եւ գառնանացան մշակաբույս մշակողներին։ Աշնանացանի մասով նախարարը նշեց, որ եզակի առաջընթաց է գրանցվել վերջին 20 տարիների ընթացքում նման ձեռքբերում աշնանացանի մասով չի եղել։ 2018 թվականի դեպիտակ մենք ունենք աշնանացան ավելի քան 75000 հեկտար։ Սա աննախադեպ թիվ է վերջին 20 տարիների համար Նույնիսկ վերջին 20 տարիներին առավելագույն թիվը եղել է 2005 թվականին, 2018 թվականին այդ թիվը գերազանցվել է 13000-ով։ Հաշվետու տարում բավարար աշխատանք է կատարվել նաև ռոռոկման համակարգի ներդրման ուղղությամբ, ինչը կշարունակվի նաև այս տարի։ Մասնավորապես պետական ծրագրով հորատվել են 7 արտիզան հորեր, որը 180 հեկտար նռան այգի եւ 30 հեկտար ծխախոտ, ինչպես նաեւ 2 կամ 3 տասնյակ հեկտար խաղողի այգիներ են ռոռոկովի դարձրել։ Անդրադառնալով գյուղատնտեսության զարգացման նոր ռազմավարությանը նախարարը նշեց, որ այն նոր ուղղություններ կնախանշի գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Այս համատեքստում Ժիրար Միրզոյանն առանձնացրեց հետևյալ ծրագրերը։ Դա բուսաբուծության զարգացման համալիր ծրագիրն է, անասնապահությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին որոշման նախագիծն է եւ արոտավայրերի ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին կամ արոտավայրերի կառավարման վերաբերող որոշման նախագիծն է Ասուլիսի ընթացքում գյուղ ոլորտի պատասխանատուն պատասխանել է նաև լրագրողների կողմից բարձրացված մի շարք հարցերի։ Վարսիկ Արությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մեկնարկել են Խարվաճար Նորաբակ Սոտք Արցախը Հայաստանին կապող երրորդ այլընտրանքային ավտոճանապարհի կառուցման նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Արցախի քաղաքաշինության նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Նաջարյանը, ավելացնելով, որ այժմ կատարում են գրունտների հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրություն։ Կարվաճար քաղաքից Գեղարքունիքի մարզի Սոտք գյուղ հասնելու եւ հիմնական մայրուղուն միանալու համար կկառուցվի մոտ 26 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհ։ Այսպիսով կունենանք երրորդ բարեկարգ այլընտրանքային ճանապարհը, որն Արցախը կկապի մայր հայրենիքի հետ, նշել է քաղաքաշինության փոխնախարարը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությունը այնքան էլ հրաապարակային չէ։ Շատ հարցերում կառույցը փակ է տեղեկատվության համար եւ նրա իրականացրած ծրագրերի մասին հաճախ գիտեն միայն տվյալ ծրագրի շահառուները։ Յուլիա Վանյանը փորձել է բարձել, թե ներկայումս ինչ ծրագրեր է իրականացնում Կոմիտեի Արցախյան ներկայացուցչությունը։ Մեր երկրում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացությունը գործում է 1992 թվականից։ Հակամարտությունների հետևանքներով մտահոգված այդ կառույցը ցավոք դեռևս անելիքներ ունի մեզ մոտ, քանի դեռ ունենք Արցախյան գոյամարտի եւ հետագա տարիներին անհայտ կորած կամ գերեվարված քաղաքացիներ, տեղահանվածներ եւ ականների պայթյուններից խեղված մարդկային ճակատագրեր, կոմիտեն շարունակելու է աջակցել ու հոգ տանել իրենց մաշկի վրա պատերազմի հետքերը զգացող մարդկանց մասին։ Բայց ծրագրերի բնույթը տարեց տարի փոխվում է, կառույցը նպատակ ունի ոչ թե պարզապես օգնություն տրամադրել դուժած ընտանիքներին, այլև օգնել նրանց ոտքի կանգնել։ Ներկայացուցչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակից Էթերի Մուսայելյանի խոսքով 51 ընտանիք մեզանից ստացել են օգնություն, գումար, որի շնորհիվ նրանք սկսել են փոքր տնտեսական ծրագրեր, այս ծրագրերը նպատակ ունեն որոշ չափ ընտանիքների եկամուտը ավելացնել, այսինքն եկամուտի աղբյուր են ստեղծվում ընտանիքների համար։ Միևնույն ժամանակ 14 ընտանիքների տան կենցաղային պայմանները բարելավվել են շինարարության միջոցով։ Ներքին տեղահանվածների աջակցության ծրագիրը գործարկվել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Մինչև 2017 թվականի ապրիլն այդ ընտանիքներն ամսական միանվագ օգնություն էին ստանում, այնուհետև նրանց առաջարկվեց այլ օգնություն։ Մենք մտածել ենք, որ կամած-կամած պետք է մտցնենք ծրագրեր, որոնք որ ընտանիքներին կդարձնեն ինքնաբավ եւ դրա համար առաջարկել ենք, որ սկզբից ընտանիքները սկսեն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, այգի մշակեն։ Ալաշանում, որտեղ որ հիմա նրանք բնակվում են 18 ընտանիք սկզբնական 17 թվականին ցանկություն է հայտնել ներգրաված լինել այդ ծրագրի մեջ մենք օգնել ենք որպեսզի ջուր քաշեն այդտեղ սերմացումներ ենք բաժանել ընտանիքներին Այս տարի հիշալ ծրագրին կմիանան նոր ընտանիքներ։ Էթերի Մուսայելյանի հաղորդմամբ տեղահանված ընտանիքներին առաջարկվել է նաև համատեղ բիզնես սկսելու մասին մտածել։ 22 ընտանիք արդեն իսկ համախմբվել է այս գաղափարի շուրջն ու անմիջապես ձեռնամուխ եղել աշխատանքի, որպես օրինակ է Թերի Մուսայելյանը ներկայացրած խոզաբուծության ծրագիրը։ Անասունների եւ անասնակերի ձեռքբերման խնդիրը լուծել է Կարմիր Խաչը, միաժամանակ նաեւ ցուցաբերելով մասնագիտական օգնություն բիզնեսի ճիշտ կազմակերպման հարցում, իսկ անասնագոմը կառուցել են ընտանիքները համատեղ ուժերով։ Ազատամարտիկների այցելությունները Կարմիր Խաչի գործնեության կարևոր գործառույթներից է։ Անկախ ազատազրկման պատճառից նրանք գտնվում են կառույցի հոգացության ներքո։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ազատազրկվածներին այցելում է միայն ու միայն հումանիտար սկզբունքներից ելնելով, այսինքն այցելում ենք զուտ տեսնելու ինչ պայմաններում են նրանք պահվում, ոնց են նրանց հետ վերաբերվում, հնարավորություն։ Բոլոր դիտարկումները կիսվում են միայն ու միայն բանդի իշխանությունների հետ եւ հանրությանը մենք չենք հայտնում։ Ադրբեջանում պահվող երկու հայ գերիներին Էթերի Մուսայելյանի խոսքով այցելում են Ադրբեջանում գործող Կարմիր Մահիկի իրենց գործընկերները, ավելի ճիշտ ադրբեջանցիների ուղեկցությամբ երրորդ երկրի ներկայացում ներկայացուցիչները, բայց նրանց վիճակի մասին տեղեկությունները նույնպես գաղտնի են եւ քննարկվում են միայն այդ երկրի իշխանությունների հետ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Կյանքից հեռացել է բժշկական գիտությունների տեխնացու հասարակական քաղաքական գործիչ Էդիկ Իշխանի Ղուկասյանը։ Նա ծնվել է 1934 թվականի ապրիլի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Մեծ Շեն գյուղում, ավարտել է Երևանի Մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը։ Մեծ է նրա ներդրումը Արցախի առողջապահության զարգացման բնագավառում։ Էդուարդ Ղուկասյանի գիտական աշխատությունները վերաբերում են ընդհանուր վիրաբուժական եւ ուրոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման մեթոդներին։ 1990 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ապարգևատրվել է պատվոշքան նշանով ԽՍՀՄ առողջապահության գերազանցիկ Պիրոգովի անվան եւ վաճական բարեպաշտ մեդալներով եւ մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիներին հուշամեդալով։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Էդվարդ Ղուկասյանի ընտանիքին։ Հերագրում ասված է. «Խորցավով տեղեկացա Արցախի հանրապետության վաստակավոր բժիշկ Էդվարդ Իշխանի Ղուկասյանի մահվան մասին»։ Նա եղել է ճանաչված ու հարգված բժիշկ, իր գործունեությամբ մեծապես նպաստելով Արցախի առողջապահական համակարգի կայացմանն ու զարգացմանը որպես իր ժողովրդի նվիրյալ զավակ Էդվարդ Ղուկասյանն Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման առաջամարտիկներից էր եւ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել հանուն ազատության եւ անկախության մեր գոյապայքարում։ Հայրենիքն արժանվույնս է գնահատել Էդվարդ Ղուկասյանի վաստակը, ապարգևատրելով նրան Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով եւ պետական այլ ապարգևներով։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից անդառնալի կորստի այս ցաներ պահին ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին, մաղթում տոկունություն եւ ոգու գորով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Փետրվարի 24-ին Արցախում մեկնարկել է դպրոցական առարգայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը։ Այն ավարտվելու է մարտի 16-ին։ Ըստ Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի, անցյալ տարվա 417 աշակերտի փոխարեն այս տարի հայտերով ներկայացված է 422 հոգի։ Խոսելով Օլիմպիադայի մասնակիցների ակտիվության մասին փոխնախարարն ասել է, որ անցած տարվա համեմատ այս տարի էական փոփոխություններ չեն նկատվում, իսկ բնագիտական առարկաների մասով նա նշել է, որ այստեղ դեռևս пассивություն է նկատվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի խոսքերը ցույց են տալիս, որ արդեն իմաստ չկա ཐակցնելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ձախողվել է։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, անդրադառնալով Մամեդյարովի այն խոսքերին, որ իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում Ադրբեջանի աջակցող երկրները պետք է նույնն անեն նաև այլ կազմակերպություններում։ Նշենք, որ Մամեդյարովը հայտարարել է, որ հարկավոր է իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը եւ դրա գործունեությունը կառուցել համերաշխության եւ բանաձևերի իրականացման հիմքի վրա։ Կիպրոսը մեծ հետաքրքրությամբ հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործընթացներին եւ ընդգծում, որ խաղաղ կարգավորման այլընտրանք չկա։ Այս մասին ասել է Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը, ավելացնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում հայկական կողմը գնահատում է Կիպրոսի սկզբունքային աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Իտալական լրատվամիջոցներից մեկը հոդված է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի տակ հակամարտության եւ Եվրամիության սառը վերաբերմունքի մասին։ Հոդվածագիր Վալենտինա Բրինին գրել է. Նրանք դա կոչում են սառեցված հակամարտություն, բայց 30 տարի անց էլ Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու առաջին փորձից հետո հյուծիչ հրամատային պատերազմը շարունակում է սպանել մարդկանց Կովկասի ինքնորոշված հանրապետությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշված հանրապետությունը միայնակ պաշտպանում է ինքն իրեն այլոց լռության պայմաններում ներառյալ Եվրամիության։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընկած փոքրիկ այս երկրում 1994 թվականին հաստատված հրադադարից հետո էլ խրամատային պատերազմում շարունակում են մահանալ զինվորներ եւ քաղաքացիականներ մեջբերման ավարտը։ Այնուհետև հոդվածագիրը մեջբերում է Եվրամիության գործիչների տեսակետները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ բանակցություններում Արցախի մասնակցության կարևորության մասին։ Thank you. Ատելության դաս ադրբեջանական դպրոցում տեսանյութը, որում երեխաներին սովորեցնում են հայերին ատել, համացանցի հայկական տիրույթում մեծ վրթովմունք է առաջացրել։ Հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը իր Facebook-յան էջում հայկական դետք խմբի տեսահոլովակն է հրապարակել, երկը կոչվում է խաղալիք զենք։ Նա ադրբեջանցի երեխաների դասի տեսագրությունը եւ կատարվածը վայրենություն է համարել։ Ադրբեջանական մանկապարտեզում երեխաների մեջ հայատյացություն սերմանելու մասին տեսանյութից հետո համեմատության համար հաճելի տեսահոլովակ նայեք։ Կրկին երեխաների մասնակցությամբ երկը գրել են հայ զինվորները, որոնք 2016 թվականին մասնակցել են ապրիլյան պատերազմին։ Սա խաղաղություն քարոզող երկ է, որովհետեւ չմահանան ոչ հայ, ոչ ադրբեջանցի զինվորները, գրել է Լապշինը։ Արցախը հարուստ պատմությամբ վայր է, որտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին արժանի կառույցներ կան։ Այս մասին ասել է Լատվիայի ակտիվ երիտասարդության դաշնության խորհրդի նախագահ բլոգեր Ալեքսեյ Վեսյոլինը։ Ղարաբաղցիները ոգով ուժեղ մարդիկ են, ազատասեր մարդիկներ են, ապրում են չնայած բոլոր դժվարություններին։ Կյանքն այստեղ բոլորովին էլ հեշտ չէ եւ բնության բարիկները երկնքից չեն թափվում։ Ամեն ինչ ստիփված են ստեղծել։ Արցախն ունի յուրօրինակ ճարտարապետական ոչ, որը ներառում է ինչպես եվրոպական, այնպես էլ իրանական ճարտարապետության տարրեր, նշել է բլոգերը։ Ցեղասպանության տարիներին ալևիները հայերին ընդունելով նաև ամուսնացել են նրանց հետ։ Այդ պատճառով այսօր շատ ալևիներ հայտնում են, որ հայկական արմատներ ունեն։ Այս մասին Եվրոպայում բնակվող ալևիների կառույցների ներկայացուցիչների Ծիծեռնակաբերտ կատարած այցի ժամանակ ասել է Գերմանիայում բնակվող ալևիների համայնքի ղեկավար Հյումաս Քարամանը։ Նրա խոսքով հայերն ու ալևիները երկար տարիներ ապրել են միասին, ինչպես նաև ճնշվել են Օսմանյան եւ ապա նաև թուրքական իշխանությունների կողմից։ Մենք այստեղ ենք, որ ցույց տանք, մենք հայերի հետ ենք։ Մեր նպատակն է հավասար իրավունքներ հաստատել ժողովուրդների եւ փոքրամասնությունների համար, իսկ դրա համար պետք է իրար ճանաչել եւ համագործակցել, նշել է Գերմանիայի մալևիների ներկայացուցիչը։